Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյան։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, հոկտեմբերի 17-ին Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դահլիճում կայացավ Արցախի Հանրապետության գրողների 5-րդ համագումարը։ 5 տարին մեկ կայացող համագումարը առավել լայն հնարավորություն է միության անդամների համար համատեղ քննարկելու հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները, բաց թողումների պատճառները եւ նախանշելու ապագա ծրագրերը։ Մինչ նիստը զրուցեցի երկու պատվիրակների՝ բանաստեղծուհի Զոյա Հովանիսյանի եւ բանաստեղծ գրականագետ Սոկրատ Խանյանի հետ։ Տիկին Հովանեսյան, ինչ պետք է անի եւ ինչ կարող է անել Արցախում ապրող գրողը իր երկրի համար։ Արցախում ապրող գրողը զինվոր է իր երկրի համար եւ գրիչ դեզեն, եւ եթե հարկը եղել գրիչ փոխարինել են զենքով եւ մարգնչել են հանուն մեր ազատության, հանուն մեր ինքնության։ Այս հավաքները մեզ միաբանում են։ Միաբանում են մտքով, խորհրդով եւ ընդհանրապես այս հանդիպումները մեր հոգուն ազատություն են բերում, ճանաչում են բերում։ Ինքը ճանաչում է քեզ, ինքը ճանաչում է դիմացիտ գրողին եւ ընդհանրապես միաբանությունը մեզ հարկավոր է նայ մտերիմություն համերաշխ ընտանիք է գրողների ընտանիքը ես համերաշխություն եմ զգում այս ընտանիքում եւ օջախից երբ դուրս եմ գալիս զգում եմ որ մտնում եմ այս օջախ որ հայեցի է, որ հայրենասիրական է։ Որևէ հարց ունեք այս հավաքին կարող եք բարձրաձայնել, ինչ ակնկալիք ունեք։ Ակնկալիք այն է, որ այսպես էլ շարունակվի այս մտերմությունը, այս միաբանությունը, քանզի հայրենիքի այս դժվար օրերին այս միաբանությունը մեր նշանակությունն է եւ ընթերցողի համար չնայած սակավ է, բայց միևնույն է, կան ընթերցողներ եւ մենք միշտ սպասելիքներ ունենք, որ մեր ասած խոսքը, մեր անկեղծ խոսքը մի օր որը ազատության դրոշի շպես դարձել է 88 թվականին, այնպես էլ շարունակել մինչև կատարյալ հաղթանակ։ Արցախում կան տարբեր ստեղծագործական միություններ, որքանով նման եւ տարբեր է, ասենք գրողի աշխատանքը նկարչից կամ մյուս այլ ստեղծագործողներից։ Բոլորը աստծո տված շնորհներն են, բայց մեկը տեսանելի է դարձնում ավելի շուտ, մյուսը հասցնում է ժամանակի ընթացքում ընթերցողի սրտին հոգում։ Այդ հոգումը կա երկուսից, մեկը ավելի արագ, մյուս մյուսը մի քիչ ուշ ընթացող։ Այսինքն զուտ գործընթացների նման եւ տարբեր։ Այո, բայց ես համարում եմ զգացմունքի մշակույթ, մտքի մշակույթ։ Ընդհանրապես ստեղծագործությունը, ընդհանրապես ստեղծագործությունը դա մշակույթ է։ Մտքի զգացմունքի մշակույթ։ Այո, տոնական օր է։ Ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավոր տեսնելով նախ իրար տեսնելու եւ երկրորդը վերջապես մեր քաղաքական ընտանիքի բոլոր անդամներն են այստեղ։ Այսօր պետք է համագումար մենք անցկացնենք, ելույթներ ունենանք, խոսենք մեր ձեռքբերումների մասին, անելիքների մասին, կրկին ու կրկին ընդգծենք, որ քաղաքականությունը ժողովրդի դիմագիծը ներկայացնում է սերունդներին, որ մտավորականը առանձնապես գրողը պետք է համախմբի ժողովրդին իր ընթերցողներին պետության շուրջը, որ գրողը իրավունք ունի ոչ թե քաղաքականությունը բերել գրականություն, այլ գեղարվեստորեն արտացոլի իր ժամանակաշրջանը։ Այս առումներով երբ մենք խորհում ենք իսկապես վերջին 5 տարում կատարվել է եւ պոեզիան, եւ արցակը, եւ հրապարակախոսությունը, չեն կարող ասել ցանկալի բարձունքներին է հասել, բայց ամեն դեպքում չեն կարող շղթել կատ այո հա գործընթացը շարունակվում կա։ Այո, այո, խզումը չկա եւ յուրաքանչյուր գրող աստծո տված իր կարողության չափ ծառայում է մեր գրականությանը սա է կարևորը։ Քիչ առաջ ես Տիկին Հովանեսյանին հարցրի, ինչով նման եւ տարբեր է գրողը մյուս ստեղծագործողներից եւ դուք ձեր խոսքում ուսեցիք առանձնապես գրող։ Ինչու առանձնապես։ Առանձնապես, որովհետեւ որովհետեւ գրականությունը որպես արվեստի տեսակ դա խոսքի արվեստ է իսկ խոսքը հնչում է խոսքը բևավորում է ոգեշնչում է խոսքի արվեստը լեզվի արվեստը մեր մեծերն են չեն նշել մեծ նշանակություն ունի արվեստների մեջ ընդգծվում է գրականությունը ի սկզբանե խոսքը եւ այո յուրաքանչյուր գրող ոչ միայն կյանքի իր ընտրած մասն է բերում այլ նաեւ իր հոգու երանգն է գումարում մարդիկ տարբեր են գրողները նաև նկարիչ նկարիչը, երկը կարելի է, երաշխությունը կարելի է։ Գիտեք, արվեստի տեսակները երբ խմբավորել են, ժամանակային արվեստի մեջ երկու տեսակ են մտցրել՝ գրականությունը եւ երաշխությունը, դա պատահական չէ։ Այո, անմիջական։ Համագումարին ինչ հարցեր եք ներկայացնելու։ Առաջին հերթին իմ կատարած գործը աչքի է ընկնում նրանով, որ ես եւ բանաստեղծ եմ, միաժամանակ գրականագետ, բայց ոչ թե կողքից նայող գրականագետ, այլ բոլոր մեր ընկերների ստեղծագործությունների մասին ես աշխատություններ ունեմ, բրոշյուրներ ունեմ, դասագրքեր ունեմ, այնպես որ լավ առիթ է խոսք ասել։ Անելիքներ շատ ունենք։ Համագումարի աշխատանքները վարում էր գրական ընտանիքի նահապետ արձակագիր հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանիսյանը, ինչով նշանավորվեցին վերջին 5 տարիները մեր երկրամասի կյանքում իր մեծագույն դերակատարություն ունեցող ստեղծագործական այս կառույցի համար։ Գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանի զեկուցումը վերաբերում էր միության բոլոր գործառույթներին։ Գրողների միության կողմից ամեն ինչ արվել է հնարավորինս, որ เป զի գրական process-ը նորմալ հունի մեջ լինի մշտապես։ Դա ենթադրում է գրական հանդիպումներ հասարակության հետ, զորամասերում, դպրոցներում, դա ենթադրում է գրական շնորհանդեսներ, գրքերի, գրական հանդիպումներ ամենատարբեր շրջաններում, նաև Արցախից դուրս, եւ ամենագլխավորը իհարկե հրատարակչական գործունեության ծավալում։ Մեր նպատակը, մեր գործնեայության, մեր կարևորումն է եւ միաժամանակ ոչ միայն Արցախում, ոչ միայն հայ իրականության մեջ, այլ ընդհանրապես, որպեսզի Արցախի քաղաքական ընտանիքը կարողանա ինտեգրվել քաղաքական համաշխարհին, ընդհանրապես միջազգային ասպարեզ դուրս գալ։ Եվ կարծես թե այդ ուղղությամբ մենք որոշակի ձեռնարկումներ արել ենք։ Ուշադրություն ենք դարձրել հոբելյանական միջոցառումներին եւ գրեթե մենք չենք ունեցել գրողներ, որոնց հոբելյանները չնշենք։ Կեննահայլը եղել են սպրտումներ այդ առումով երևի կամ գրողների միության մեղքով ինչ որ չափով կամ գուցե նաև առանձին գրողների եղել են նաև բաստողումներ, որ իհարկե մենք գրողների միությունում անպայման նկատի ենք ունեցել, նկատի կունենանք առաջիկայում, որ เป զի շատ ավելի նորմալ կազմակերպվեն այդ գործերը։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը հաշվետու զեկուցման մեջ նշեց վերջին տարիներին առավել ակտիվացած գրական կապերի մասին միջազգային գրական հարթակներում Արցախի հանրապետության չճանաչվածությունը վաղուց է հաղթահարվել հենց մեր լավագույն գրողների շնորհիվ։ Ամենագլխավոր ձեռքբերումը ես այս 5 տարիների ընթացքում համարում եմ մեր գրական ընտանիքի միջազգային ասպարեզներում ներկայացնելը ինտեգրվելը։ Որն է դա։ Մեր քաղաքական ընտանիքը ներկայացվել է առանձին գրողների միջոցով եւ Մակեդոնիայում, եւ Լեհաստանում, եւ Չինաստանում, եւ Ֆրանսիայում, Կոլումբիայում, Ռուսաստանում, ամենատարբեր երկրներում քաղաքական Արցախը ներկայացել է մեր լավագույն գրողների միջոցով։ Եվ սա ես համարում եմ մեր հաջողություններից մեկը։ Ավելին կասեմ, այս առումով Մենք ինչ որտեղ նույնիսկ առաջ են գնացել եւ հայ իրականության մեջ առաջինը Անդրկովկասում դարձյալ առաջինը մենք կազմակերպել ենք պոեզիայի միջազգային փառատոն Ստեփանակերտում։ Երկու անգամ կազմակերպել եք փառատոն եւ 10-15 պետությունների ներկայացուցիչներ, գրողներ դուք բոլորդ մասնակցել եք, ներկայ եք եղել հիմնականում, եկել են, ժամանել են Արցախ, մասնակցել են այս միջոցառումներին եւ ստեղծել են կապ, որը եւ հնարավորություն է տվել, որ เป զի Արցախի մասին գրքեր հրատարակվեն տարբեր լեզուներով, տարբեր երկրներում, տարբեր պետություններում։ Օրինակ 5 պետությունում Բոսնիայում, Ռումինիայում, Լեհաստանում տարբեր, տարբեր, ես հիմա Բուլղարիայում հրատարակվել են մեր գրողների գործեր եւ հրագարակվել են նաեւ իրենց այդ պետությունները ներկայացնող Արցախում գրողների ստեղծագործները եւ նաեւ վավերագրական նյութերը, գրքերը Արցախի մասին։ Սա ես համարում եմ մեր օրերում բավականին հետաքրքիր աշխատանք, որովհետեւ Արցախի պետականության ճանաչման քննրում քաղաքանության դերը անշուշտ մեծ է եւ մենք կարծես թե կարողացել ենք առանց համաչելու մեր անելիք գործերը կատարել։ Այսպեսի մի խնդիր էր գասեվակն ասում էր գրողի հանդիպումը եւ մեծագույն առաքելությունը եւ մեծ լավագույն անելիքը դա նրա գիրքն է Մենք հաշվետու ժամանակաշրջանում շուրջ 70 անուն գիրք ենք տպագրել, որոնց հեղինակները Արցախի գրողներն են։ Եվ հասել ենք նրան, որ եթե տարիներ շարունակ Ղարաբաղում գիրք չէր տպագրվում կամ հազվագյուտ դեպքից դեպք փոքրիկ բրոշյուրներով, որ մենք կարողացել ենք մեր անվանի գրողներին, նաև երիտասարդ գրողներին հրատարակել ստվար ժողացումներով, այսինքն այնպես, ինչպես որ նրանք կարող են իրենց ստեղծագործությամբ ներկայանալ առանց ամաչելու, որովհետև իսկապես մենք ունենք լավագույն գրողներ, որոնք ստեղծագործներն այսօր ոչ միայն Արցախում, այլ նաև մայր Հայաստանում հայ իրականության մեջ ճանաչված գործեր են եւ դա իհարկե շնորհիվ նրան, որ արդեն մենք ոչ միայն Արցախում են գրողների մասին է խոսքը մեր գործերը գնահատվում, այլ համահայկական, այսպես գրական դաշտում ենք մենք հանդես գալիս։ Սա միջազգային այսպես ասպարեզներում Երևանից առաջ մեր առաջին քայլը հենց հայ իրականության Հայաստանի հետ գրական մեկ ընդհանուր միասնական դաշտ ստեղծելն է։ Եվ արդեն հասել ենք նրան, որ այսօր հարցը դնում ենք որակի վրա արդեն գրքերի հրատարակչական, ասենք, պլանները ամենամյա կազմելու ժամանակ մենք արդեն կարողանում ենք հարցը դնել որակի վրա։ Սա եւս ձեռքբերում է։ Իհարկե տպագրվում են նաեւ թույլ գրքեր։ Բոլոր ժամանակներում էլ դա այդպես եղել է։ Կլինեն դա, բայց կարևորը նա է, որ լավ գրքեր հրատարակվում են, բավականին հետաքրքիր գրքեր են հրատարակում։ Արցախի գրողն այսօր արդեն առանց քաշվելու կարող է աշխարհի լավագույն այսպես գրական ժողատներում ներկայանալ իր խոսքով, իր մտքով, իր գեղարվեստական այսպես ընկալումներով ներկայացնել Արցախ աշխարհը։ Եվ մանավանդ անկախության տարիներին այս մեր ձեռքբերումը շատ ավելի ընդունելի կողմերով է դրսևորվում։ Մենք այդ 70 գրքերից բացի հրատարակել ենք նաև հոբելենական գրքեր, որոնք որ չեն մտնում պլանային մեր գրքերի մեջ։ Եվ Փարքաստո լավ ժողովածուներ են հրատարակվել։ Ճիշտ է, պիտի խոստովանել, որ երբ խոսում ենք հրատարակչական գործերի մասին, այս տարիների ընթացքում զգալի աշխատանք է կատարվել, բայց այս տարի որոշակի ընկրկումներ այդ գործում եղել են, որը որ կապված է ոչ միայն ժուտ գրական ընտանիքի գործնեայության հետ, այլ պարզապես ընդհանուր ֆինանսական կոլապսի հետ է կապված դա, նույնիսկ ոչ հայրականության մեջ եւ նույնիսկ ոչ Արցախում։ Ընդհանրապես համաշխարհային մասշտաբով տնտեսական որոշակի այս գործընթացները բացաբար են անդրադարձել նաեւ Արցախի վրա եւ Այս տարի, քանի որ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ֆինանսական որոշակի դժվարություններ կային, ինչ որ չափով դա ազդել է նաև մեր հրատարակչական գործունեության վրա եւ իհարկե նաև Եղեսի լույսի, նաև Պոլոպուղու եւ նաև գրքերի։ Բայց ես իրակություն բոլորին ասեմ, որ այն բացը, այն թերին, որ մենք ունեցել ենք եւ 2-3 տարի արդեն մենք պայքարում ենք, խոսքը վերաբերում է հոբելյանական գրքերին եւ գրողների միության գործունեության մեջ տեղ գտած այն բաստողումները, բաստողում այս որն է, ասենք փառատոնի հետ կապված որոշակի որակի ֆինանսական, այսպես պարտքերի մեջ էր գրողների միությունը եւ երկու օր առաջ ես ստացա կառավարության կողմից նամակ, պաշտոնական, որ այդ միջոցները տրամադրվել են որոշմամբ գրողների միությանը եւ մենք փարքասու տարեվերջին արդեն մեր չարածը պիտի անենք, լրացնենք եւ կարողանանք նոր տարին դիմավորել ավելի հետաքրքիր եւ ղեկավարության հետ գրողների միությունը համաձայնության հասել ենք, որպեսզի եկող տարում այն խոստումները եւ այն պայմանավորությունները, որ կան, գրական գործների Չմեր Ղարաբաղում շատ ավելի բարձր սրմակարդագիրնելու համար խոսքը ֆինանսավորման մասին է։ Մենք 1 տարի առաջ հանդիպում ենք ունեցել հանրապետության նախագահի հետ Շուշիում եւ որոշակի հարցադրումներ են եղել, որոշակի պայմանավորություններ են եղել եւ իմ այս վերջին հանդիպումների ժամանակ մենք կոնկրետացրինք այդ խնդիրը եւ խոսք եղավ այն մասին, որ նոր տարում արդեն այս հարցերը կլուծվեն։ Արցախում գրական մշակը ողջավորության պակաս չունի։ Անվանի արձակագիր համաստեղի բնորոշմամբ միջուկով հայրենասեր գրականություն ստեղծողը ամենից առաջ ուժ է առնում հենց իր արմատից։ Հայրենի եզերքի սրտազարգն է արցախցի գրողի ստեղծագործություններում, ինչն էլ եւս մեկ անգամ հավաստում է, որ գրականությունը սեփական ժողովրդի անցյալն ու ներկան ներառելով ապագան ուրվագծելու զորությունն ունի։ Գրոների միության ուշադրության կենտրոնում է մշտապես երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքը։ Մեր երիտասարդները այս 5 տարիների ընթացքում ամեն տարի մասնակցել են երիտասարդ գրոների ցակաձորյան խորհրդակցություններին, միջազգային խորհրդակցություններին։ Երկու անգամ հայ իրականության մեջ մենք նաև համահայկական նշանակության, ասենք երիտասարդական խորհրդակցություններ ենք կազմակերպել նաև Գանձասարում։ Մեր երիտասարդ գրողները կարողանում են ազատ իրենց լավագույն գործերը տպագրել, կրքերով հանդես գալ, մրցանակների արժանանալ։ Ավելին, նաև ներկայացվել իրենց ստեղծագործներով տարբեր լեզուներով։ Ես կարծում եմ, որ սերնդների հետափոխության գործում մեզ ձեռբերում է։ Եվ մի խնդիր եւս, որին ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, տարիներ շարունակ Արցախը ներկայանում էր միայն բանաստեղծությամբ։ Արձակը կարծես թե զուգահեռ չէր քայլում։ Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ Արցախում եւ արձակը եւ պոեզիան զուգահեռ կարողանում են որոշակի գործ կատարել մանավանդ մեր ժամանակի տարեգրությունը ստեղծելու առումով։ Ես օրինակ շատ կուզենայի որ մենք ժամանակին շնչով եւ մեր օրերի խնդիրներն արծարծող մեր զինվորի կատարած սխրանքին համարժեք գործեր կարողանանք ներկայացնել Հիմա ընթերցող կարծես թե քիչ ունենք, բայց ես այդ խնդրում հակված եմ մտածելու, որ դա մեզ ոչ միայն միակողմանորեն պետք է տանի նրան, որ այսպես թե այնպես ընթերցող չկա, որ այդ ընթերցողի մեջ պիտի գտնենք մեր ընթերցողին, պիտի ստեղծենք մեր ընթերցողին։ Գրական գործընթացներում մեծ նշանակություն ունի թարգմանության դերը։ Մեզ մոտ էլ ներդրողությամբ հսկայական աշխատանքներ են կատարվում։ Մենք պետք է ստեղծենք թարգմանչաց տուն։ Այդ տունը Հայաստանում ամեն տարի նշում են։ Դժբախտաբար Արցախը դա դարձյալ մնում է դուրս այդ գործընթացից։ Մարտունու շրջանում ունենք թարգմանչած եկեղեցի։ Մենք կարող ենք ամեն տարի մեր Արցախյան թեմի հետ ջանքեր գործադրել եւ ամեն տարի թարգմանչած տոնը նշել։ Համագումարը այնուհետև իր աշխատանք շարունակեց պատվիրակների ելույթներով, բանախոսներից յուրաքանչյուրը գնահատելով միության կատարած աշխատանքը անդրադարձավ նաև արկա խնդիրներին, շատերը հանդես եկան առաջարկությամբ։ Լսենք բանաստեղծուհի Նվարդ Ավակյանին։ Այդ տարիների ընթացքում իրոք կազմակերպության դեմքն ու էությունը բավականին փոխվել է։ Իհարկե, միշտ էլ լավի կողքին կարող է լինել ավելի լավը, ցանկալից ավելին կարելի է նաև ցանկալ, բայց ուղղություն ունի նաև հնարավորության ցանկության եւ հնարավորության համապատասխանությունը։ Ասեմ, որ իմ բաժինը ես աշխատանք գնահատում եմ բավարար ցանկավոր ավելին, որ հնարավորություն ստեղծվի, որ արվի ավելին եւ ուզենայի իմ տպավորությունը հաղորդել լսածից։ Շատ ուրախացա թարգմանչած եկեղեցու մոտ թարգմանչած տոնը նշելու այդ հեռանկարը, ողջունում եմ, դա իրոք երևույթ կլինի եւ դրա հետ կապված ուզենայի այսպեսի մի ավելի լուրջ հարց հարցարձել, Դա, երբ ասում ենք Արցախի գրողները գրականությունը ինտեգրվում է, համաշխարհային հարթակներում մերոնք արդեն հայտնվում են այնտեղ։ Եթե լիներ թարգմանության ֆոնդ, գրողների միությանը նաև հատկացվեր թարգմանության ֆոնդ, ինձ թվում է, որ գրողների լավագույն ստեղծագործությունները հնարավորություն լիներ թարգմանել ամենակիչը անգլերեն եւ ռուսերեն, գոնե այնքան։ Ինձ թվում է, որ գնդլայնվել Մակեդոնիայում, Լեհաստանում եւ այլուր այդ կարգի հարթակներում միջազգային մեր գրողների մուտքը բավականին կնդլայպ էր ինձ թվում է։ Այս հարցը ինձ թվում է ուշադրության արժանի է և մտացել է պետք է տողության։ Դա իհարկե վարդանշի կախված, դա կախված է նաև մեր կառավարությունից, մեր պետությունից։ Այսինքն ուղղակի մտածել ինչպես անել դա։ Եթե մենք նշելու ենք թարգմանչաստոն, արդեն որպես Արցախում ոչ համահայկական, բայց Արցախում առանձին իր բանը, ապա նաև մենք պետք է ունենանք տեղում իրականացվող թարգմանական գրականություն։ Մենք ուրիշներին կթարգմանենք, ուրիշները մեզ կթարգմանեն այդ ամբողջը, ով պիտի կազմակերպի, ինչպես պիտի լինի, ամեն գրող չէ, որ հնարավորություն ունի իր գրպանի հաշվին կամ թարգմանվել կամ տպագրվել։ Դա պարզ է արդեն։ Մյուս հարցը, որ ես կուզենայի շոշափել, զարմանալի բան է, ուրեմն դերչերս Facebook-ում ինչ դեպքի հանդիպել։ Կրաստոդարը միավորում գիտությունների տեխնազու Երազի Քարությունյանը։ Բանաստեղծություններ ներկայացրել Facebook-ում, կարդացել ենք լավ կարծիքներ են, կան տակ կարծիքներ իմանը, ու հանկարծ այդ կոմենտների մեջ հանդիպում են զինվորականների, որոնք ուրեմն այսպես համարյա ռեպլիկի նման առաջարկում են, որ դու այդ բանաստեղծությունները ասենք սիրո մասին, չգիտեմ, կյանքի խոհական, տարբեր, բայց այսինքն երազիկին շատ ունի այդպիսի բանաստեղծություններ, զութային ասիրական եւ այլն, այդ պարագայում այդ դեպքում այդ օրը տպագրվածը այդպիսին չէր, երկու զինվորական, մեկը սպան, մեկը զինվոր ներկայացելին առաջարկում են, որ հաջորդ ձեր բանաստեղծությունը խնդրում ենք, որ լինի մեր բանակի մեր զինվորի այսօրվա քաջագործության բան մասին։ Մենք գիտենք, որ գրականությունը բնական զարգացում է, բնական ցանկություն է, բնական մղում է, բայց այն էլ ասեմ, որ զորամասերում երբ մեր գրողները հանդես գալու այդ հանգամանքը նաև պետք է ավելի աշխուժացնել եւ այսպես է ստացվում, որ տերևի մասին, սիրո մասին, չգիտեմ, խոտի մասին, այսպես նոր ոչով, հին ոչով, այսպես գրել բանաստեղծությունները չէ, որ պիտի գնան զինվորի մոտ։ Ոչինչ, թող լինի այսպես կոչված ծրագրային բանաստեղծություն, մենք գիտենք դա ինչ ասել է, ել էլ ասեմ, որ շատ տաղանդավոր գրողների գրչի տակ ծրագրայինը դառնում է իսկական պոեզիա։ Դա էլ է հնչում որպես իսկական պոեզիա։ Եվ առաջարկում եմ զորամասերում լինելու Պարզվում է արդեն իմ ասած օրինակից, որ զինվորները իրոք զինվորականությունը շատ ուշադրություն է դարձնում դրան, ցանկություն ունի, դրա այդ հոգևոր սնունդը ստանալու պահանջն ունի, եւ մենք ուրեմն ավելի աշխուժացնենք այդ հանգամանքը, ինձ թվում է, որ ամեն շլապ կլինի, աշխատանքը վիլոների միության գնահատում են բավարար։ Բանաստեղծ Արկադի Թոմասյանը իր խոսքում նշեց, որ Արցախի գրողների միության անդամների հաջողություններով է պայմանավորված միության անվան եւ դերի կարեւորությունը շնորհավոր ենք մեր առած թողածով, չմոռանալու համար վերջում ես սիրո համաձայնում եմ այն ձայնին, որ այսօր մենք ունենք մեր ղեկավարը, որը ապրում է մեր հոգսերով եւ ինչ որ ստեղծվել է, դա ստեղծվել է ջանքերով եւ մենք պետք է այդ ջանքերը գնահատել։ Ես նորից համաձայն եմ, որ մեր ղեկավար լինի Վատան Հակոբյանը, որովհետեւ նա ամեն ինչ ահում է։ Ես ուզում եմ խոսել նաև մյուս շարավիրների մասին, որոնք գալիս եւ լրացնում են մեր ընդհանուրի հաջողությունը։ Մեր ռոլերի միության հեղինակությունը կախված է ամեն մեկից հեղինակությունից։ Մենք միայն գրիչը մեր ձեռքերին եւ հեգելով, ստեղծելով բանաստեղծություններ չէ, որ մենք իրավունք ունենք բանաստեղծի անունը կրելու։ Մենք գտնում ենք հասարակության մեջ եւ ամեն մի մեր քայլը մեր կարծիքով կարծում ենք թե ժողովուրդը չի չափում, բայց հաջող հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք մեր մասին ասում են ավելի քան մենք գիտենք մեր մասին։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինել։ Գրողի անունը կրելով դա նշանակում է մենք առավել եւս գտնում ենք խիստ հսկողության տակ։ Եվ մտնում ենք խանութը, ասում է, «Խցիկը հսկում է»։ Մենք միշտ ենք հսկվում։ Եվ դրա համար ես կուզենայի առաջ քաշել նաև հաջորդը։ Ասում են խորհրդային կարգեր, բայց խորհրդային կարգերը ուներ իր հիանալի ավանդույթները։ Այն ժամանակ իմ կարծիքով բանաստեղծը տարբեր մեծանալություն ունի։ Օրինակ ամեն մի միջոցառման ժամանակ առնվազն մի բանաստեղծ պիտի ելույթ ունենա։ Հիմա ուզում եմ ասել քաղաքի օրը, հանրապետության օրը, բայց երբեմն նաև բանաստեղծի ձայնը չի հնչում։ Կարծես թե գերավեստական խոսքը որոշ ղեկավարների վախեցնում է։ Երբեմն լինում է բանաստեղծ ելույթում եւ նա մեղադրում է նրա համար, որ նրա ոճը գերավեստական է։ Բոլոր դեպքերում գերավեստը պիտի գնահատվի, գեղեցիկը պիտի գնահատվի եւ դրանից ոչ թե ցուսանալ, այլ պետք է միանալ եւ ձգտել գեղեցկին։ Իհարկե մեզ նվաճումը այդքան հրաժարական Մեզ մնաճում է նաև մեր այս սուր պայմաններում զրտել էլի շահոնակել հրատարարչական գործը։ Ես միայն կցանկանայի, որ ամեն մեկս մեր հաջողությունը որոնենք մեր մեջ։ Մեր հաջողությունը գումարելով կդառնա մեծ հրավառություն։ Ասում են ինչու են մարդիկ հավաքում եւ մեկին գնացում, ասում են մի մեկից հոգու մեջ ինչ որ մի մոմ է վարվում Երբ որ մենք միասին ենք, մեր հոգու մոմերը վերեն, բարում ենք բոլորս, դառնում է հրավարություն։ Շնորհավորում մեր հրավարությանը ցանկանանք ավելի մեծ ոգևորություն եւ ստեղծարարություններ։ Արցախի գրողների 5-րդ համագումարին ներկայացվեց նաև վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բեգլարյանի հաշվետվությունը։ Համագումարի հարգելի մասնակիցներ, նկատի առնելով, որ գրողների միության եւ նրաստողաբարդանումների հանդիսացող հիմնարկների դրական հիմնադրամի Եղիցի Լուիսի Փոփովի թերթերի տարեկան բյուջեները 5 տարվա կտրվածքով թվային մեծ պատկերել բառնակում նպատակահարմար են գտնում ներկայացնել միակ ռեսպուբլիկ հանրապետի համառոտ դիեզակացությունը ըստ նորեկ դասպարանի։ Լավը պետ բյուջեից յուրաքանչյուր տարվա համար գրողների միությանը տրամադրված ֆինանսական միջոցները ծախսվել են ըստ տարեկան նախահաշվի, ինչը արտացոլված է նաև հաշվետու ժամանակաշրջանում ԼՂ ֆինանսների նախարարության կողմից բարբերաբար կատարված պլանային ստուգումների վերաբերյալ արձանագրությունները։ Ստուգումների գրողների միության եւ ենթակառուցարարական հաշվանումների կողմից ոչ մի խախտում չի գրանցվել։ Գրողների միության նախագահության կողմից հաստատված տարեկան նախարարների համաձայն պետբյուջեից տրամադրված գումարները ծախսվել են հետևյալ նպատակներով Գրքերի եւ թերթերի հրատարակություն ըստ յուրաքանչյուր տարվա համար կազմված գրահրատարակչական պլանի։ Գրական միջոցառումներ մասնավորապես պոեզիայի միջազգային փառատոներ, արվեստի մուրացանյան օրեր, գրողների ներծարման գերեքումներ, նորահրատարակ գրքերի քննարկումներ եւ աշխատավարձ եւ գրքի ձեռբերման ծախսեր։ Ֆինանսական շրջանառությունների բոլոր փաստաթղթերը կարված են հատուկ տապանակներում եւ պահում են գրողների միջազգային հաշվապահությունում ներստուգիչ հանձնաժողովը լրագրողների դությամբ արշակ վենասատոտ տեսական գործունեությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում համարում է լավ Համագումարը գրողների միության հնգամյա գործնեությունը գնահատեց Բավարար, այնուհետև բաց քվեարկությամբ կայացավ ԼՂ գրողների միության նախագահի ընտրություն։ Համագումարի պատվիրակների միաձայն որոշմամբ գրողների միության վարչության նախագահ վերընտրվեց Վարդան Հակոբյանը։ Ընտրվեցին նաև գրողների միության վարչության 11 եւ վերստուգիչ հանձնաժողովի 3 հոգանոց կազմերը։ Վարդան Հակոբյանը շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար, հավաստիացնելով, որ բոլոր ջանքերը ուղղված կլինեն իր եւ կրճակիցների կողմից առաջ քաշված ապագա ծրագրերի իրականացմանը։ ԼՂ գրողների 5-րդ համագումարը իր աշխատանքն ավարտեց համագումարի որոշման նախագծի քննարկմամբ, ինչն էլ որոշակի խմբագրումներով արժանացավ պատվիրակների հավանությանը։ Եվս մեկ հաշվետու ժամանակահատված արձանագրվեց Արցախի գրական ընտանիքի 80-ամյա տարեգրության մեջ, արխիվում գրական նոր հորիզոններ են, նոր գործերի հայտնության բերկրանքով։ հաղորդվեց «Բամբեր» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։